Dini ikä böldüler. Usul diýdiler, furug diýdiler. Düşündiňmi? Dini ikä böldüler. Asyl meseleler bar we näme? Düýp meseleler bar, hökman hemme kişi biläýmeli diýdiler. We asyl meseleler däl diýdiler. Düýp meseleler däl. Ony bilmedik adam hem bagyşlanýar diýdiler. Düşündiňmi? Ýöne niýetlerini açykla diýseň, şuňňalak açyklajak. Ýöne ýaňky murjiäň terbiýesini görenler hüjüm etdiler. Näme? Sen siz bidigatçy siz tekfir diýdiler. Dinde asyla ýa-da näme fer'a bölündi diýlen zat ýok diýdiler. Düşündiňmi? Olam kim bilen hüjüm etdiler? Hälki giden görme. Şeýhül Islam ibn Teými ibn Gaýymyň sözi bilen hüjüm etdiler. Şeýhül Islam şeý diýýär, diňle diýip näme? Sözüni aýtýar. Şeýhül Islam näme diýýär? Siziň bu zadyňyz diýýär. Sahaba-da bilenak, täbei-de bilenak, ulamalaram bilenakdy. Bizem Şaýhylyslamyň diýenini diýýäs. Ibnül Kaýym hem şeý diýýär. Bizem Ibnül Kaýymyň diýýänini diýýäs. Ýaňky meseläni ikä bölmeklik, usul diýmeklik, furu diýmeklik ýalňyş. Ýaňky tekfir meselesinde, öwemme meselede däl, tekfir meselesinde ikä bölmeklik ýalňyş. Näme üçin? Diýseň, asyl meselede käbir zady bilmedik käfir däl. Düşündiňmi? Asyl meselede käbir zady bilmedik käfir däl. Emma asyl däl diýen meseläňde käbir zady bilmedik käfir. Şonuň üçin Ibn Teýmiýe näme diýdi olara, ikä bölenlere? Näme diýýäňiz ow? Biz meseleleri, dini meselesini ikä böldük diýdiler. Hä? Asyl meseleler bar, asyl däl meseleler bar. Hawa. Asyl mesele bar, asyl däl mesele. Ikä böldüňiz dämi diýdi Şeýhülislam. Hawa. özlerini tutdy. Näme diýdi? Asyl meseläni bilmeýän käfir siziň düşünjäňizde dogry dälmi diýdi. Hawa, dogry däl. Hawa diýdiler. Biziň usul ygtykadymyzda näme? Aýaga mes çekmekligem akydadan, dogry dälmi? Akyda kitaplarynda aýaga mes çekmeklik bar. Bir musulman jähil bilenem aýa mes, aýaga mes, mes çekmekligini inkär etýär. Käfirmi? Käfir däl, jähil öwretýäs. Düşündiňmi? Emma musulman ýurdunda önübesin, asyl meseläni däl, ýagny, ýaňky ferg diýen meselesini, asyl däl meselesinden birini inkär etýär. Namaz parz däl diýýär. Kapyrmy, kapyr däl? Kapyr. Şonuň üçin Ibn Teýmiýe näme diýdi? Asyl meseläni näme? Bilmedigä käfir diýdiňiz, asyl meseläni bilmeýänem käfir däl diýdiňiz. Indi asyl meseleden bir zady soradym sizden diýýär. Mes çekmekligi bilenok bir adam käfirmi, ýok diýdiňiz diýýär. Başda-da şuny bilmedik käfir diýdiňiz, indem bu meseläni içinden birini bilmedigine-de näme käfir däl diýdiňiz? Furug diýdiňiz, asyl däl diýdiňiz, buny bilmedik käfir däl diýdiňiz, namazy bilmeýän musulman, özem musulmanlygyň içinde önübessi, buňa näme diýýänem ony käfir diýip durduňyz. Siz muztaryp diýdi. Düşündiňmi? Siz iki gürleýäňiz diýdi. Siziň bu kaidaňyzda näme ýalňyşlar bar, düzetmeli. Siziň bu zadyňyzy hiç kim bilenak diýdi. Düşündiňmi? Bizem şeýdýäs. Buny hiç kim bilenok. Bu bidygat, ýasalan zat. Düşündiňmi? Biz buny kabul edemizok. Şoň üçin, näme, aslyl usul bar, olam towhid. Düýp meseläňem düýbi bar. Towhidi bilmeklik. Allany ybadatda birlemekligi bilmek. Alla ikilik etmekligiň haramdygyny bilmeklik. Şuny bilmek hemmekişä parz. Allany ybadatda birlemeli, oňa hiç bir zady şärik getirmeli däl. Şuny biri bilmedimi, kim bolsa şo bolsun, müşrik diýýäs. Düşündiňmi? Ýöne delil ýetmedik bolsa kyýamadynda dowzahy diýen zat. Synag diýýäs. Bilip gaýtmadygam bolsa dowzahy diýýäs. Düşündiňmi? Emma ulamalar näme? Asyla furuga böldüler dini. Düşündiň? Dini meselelerini böldüler başga ýerlerde. Hatda Ibn Teýmiýe, Ibn Gaýýymyň özem asyl meselä, furug meselä bölüp ber. Ony näme üçin böldüler? Bize dinimizi öwretmeklik üçin. Düşündiňmi? Usul-i-itikat diýdiler, dogry dälmi? Yani usulü sünne diýdiler. Dogruda hem kitaplar bar. Şu mesele nämeni getirdiler? Gaýbiýet, iman etmeli zatlar getirdi. Alla iman etmek, perişdelere iman etmek, ölen soň direlmeklige iman etmek. Furu meselelerde nämeni getirdiler ulemalar, fıkh ulemalar? Namaz, roza, hac. İslamyň bäş rüküniň dördüsini getirdiler. Bu bölenleri näme üçin getirdiler? Yani bunu bilmedik kafir, bunu bilen kapyr, bunu bilmedigem kapyr däl. Bunu bölenlerine, fıkhçy meseleçi alymlar bölenine tekfir meselesi üçin bölmediler dänim, bize öwretmekligiň näme aňsat ýoluny tapdylar näme. Bu meselelere usul diýilýär. Ýagny usul kalbyň bilen ynanmaly Allaň birdigine, hak ilähidigine, jennete, dowzaha, zada. Emma bu meseleler dil bilen, amal bilen, beden bilen edilýän zatlar. Bulara furug diýilýär. Bu namaz, bu haç, bu roza, bu jihad, bu söwda-satyk, bu nika diýdiler. Fykh meseleçi ulamalar böldiler. Buňalak babat Ibn Teýmiýäň, Ibnül Kaýýymyň özem böldi. Ýöne fykh ulamalar buňa bölenlerinde näme, buny bilen kapyr, buny bilmedigem näme, musulman. Hä? Buny diýmeklik üçin bölmediler, bize din ylmyny aňsat ýetirmeklik üçin böldiler. Emma küfür, tekfir meselesinde selef salykda usul, furu diýlen zat ýok. Düşündiňmi? Oglanlar bir zada düşüniň. Şoň üçin ondan-mundan jaň eden bolýarlar. O usul, furu diýilýän zat ýog-ow, Ibn Teýmiýe şeýdýär. Jaň etmäkädir bilýäs Ibn Teýmiýäň şeý diýýänini. Bizem usul furu akyda meselesinde usul furu bar diýdikmi? Nirde diýdik akyda meselesinde usul furu bar? Dilimizden çykanam bolsa şu kastymyz, fukahalyň kasty. Şunuň ony kast edemizok. Biz akyda meselesinde näme diýdik? A'mal zahira bar diýdik, a'mal hafiyýe bar diýdik. Dogry dälmi? Tekfir meselesinde a'mal zahira, ýagny äşgär mesele. Hemme kişä belli meseleler bar. We käbir meseleler hem näme, hatda käbir alymlaň bilmedik meseleler bar diýdik. Hemma deň şärik meselä näme, uzur ýok. Aragyň haramdygyny bilmeýän musulman barmy? Alymam bilýär, zalymam bilýär, hemme kişem bilýär. Düşündiňmi? Hatda kapyrlara çenli yslamda aragyň haramdygyny bilýärler. Düşündiňmi? Ne buňa näme a'mal zahira diýilýär. Düşündiňmi? Şuny bir musulman men bilemok diýdimi kapyr. Düşündiňmi? Diňe iki adamyny çykarýas. Ýaňy yslama giren bolsa, ýa-da näme ylym ýetmedik ýerlerde önüp ösen bolsa, kapyr ýurtlarda önüp ösen bolsa, buňa öwretýänçä kapyr diýemizok şuny. Emma gizlin meseleler bar, gizlin mesele diýdik, ýagny doly äşgär açylmadyk meseleler. Alla görülýärmi, görlenok. Mysal üçin, hä? Detjal barmy, ýok. Käbir adamlar bilenok, köp adam eşdenem däl. Şunuň, a bu meselede näme? Küfür hem bolsa käfir diýen zat. Düşündiňmi? Küfür hem bolsa käfir diýen zat. Seretýäs. Kapyr diýmeklik şerti tapyldymy? Oňa seretýäs. Musulman, akyl ýerinde, öz erki ygtyýaryna diýämi? Ha? Buňa seretýäs. We bize şuňa kapyr diýmeklikden saklaýan wasflar aýrylym aýrylmady, oňa seretýäs. Şu zatlar doly tapylyp, tapylmaly şertler tapylyp, aýrylmaly wasflar aýrylýança, Şo söze biz küfür diýsegem käfir diýemizok. Biz şoň üçin näme böldük? Äşgär amallar bar, näme we äşgär däl amallar bar. Edil şoňalak Allany birlemeklem äşgär. Şunuň ybadatda Allany birlenýänliginiň näme hiç kimiň bilmesizligine näme haky ýok. Hökman hemme kişi biläýmeli. Şirkiň haramdygyny, dinden çykarýanyny hemme kişi hökman biläýmeli. Musulman bolsa hökman näme biläýmeli. Ben bilemok diýdimi? Kabul däl. Ýöne hakykatdan hem şoň näme bilmesizligi mümkin şu zady. Towhidi bildi. La ilaha illallah Muhammadar Rasulallah diýdi. Özüne musulman diýdi. Dogry dämi? Ýöne şirki bilmedi. Hakykatdan öwreden bolmady, aýdan bolmady, duýduran bolmady. Kuran ýetmedi, hadys ýetmedi. Biz buňa näme diýýäs? Dünýesine müşrik diýip, müşrik bilen gatnaşmaly, gatnaşmaly, gatnaşýas diýseňem, ahyretine höküm edek diýýäsmi buň? Ahyryna hökümet höküm edemizak, ahyrete emruhu ilallah diýer. Allaň ýanynda, Allaň synagynyň astynda näme geçse jennedi, geçmese-de näme dowzahy diýer. Bu zatlara düşündikmi?